Marie-Elisabeth Clery estis franca cantistino, harpisto cae componistino. Si nascigis en Versailo, en familio de musicistoi. Sia patro, Messier Duverge, estis en la musica cortego de la regio Louis la Dexesa. Malmulton oni povat sii pri sia vivo au trainado. Xi aperis en la Parisa Musica et Seneio, ce la Mercure de France, ce la concert spirituel, cae, quiam xi estis nomomita Harpistino en la cortego de Marie-Antoinette en 1779. La musico en Francio, dum la clerisma dec oca iarcento, estis ion virinetsa, speciale rolo en la renovigo de la Artoi apartenas a la regino Marie Antoinette, quiu pasia de la musico stimulis cae protectis la raffinillon de la Artoi. Por Marie Antoinette, la harpo estis nenur musica instrumento, se la centra focuso en la de la y rondoi. ludi harpon quion ni mem ludis estis rigardata qui el signo de raffinita virinetzo qui uvecis intimetson sensivetson kai enamijon en da cortego mari elisabet conatigis con jean baptiste clery qui tiu tempe estis secretario de la princino gemene, Madame de Gemene, sequante liam biografion, oni povazzi che ili gezigis la tridecan de settembro 1782 en la paroco de Notre-Dame de Versailles. De tiu gezezzo nascigis tri infanoi, Benedict, Charles, cae Ibertin. Bedaurinde, Jean Baptiste, gius exiginta, subite trovigis sen laboro pro la banc roto cae deviga exiligio de la dunginta familio Gemene. Avertita pri la mal stabila situazio de la etso de sia harpistino, la regino nomumis Jean Baptiste barbiro de la regio cae reservis por li la postenon de chambra helpanto por la denonta regia filo. Pos la ghezzillo, cae posquiam la ezzo ricevis tium definitivam laboron, Marie Elizabeth forlasis sian cortegan postenon, malgrau che si dauri ludis sian instrumenton. Cree jarro poste, si publicigis tri sonato in por harpo au piano accompagnata per violono. Antau 1791 si estis uno la plei bonai harpistoi en Pariso. Sed iris tempo de fortai ribelloi cae revoluzio en FRANZIO, fine de la dec oca la regia familio devis fugi de la tumulto de Versailo al Pariso. Marie Elisabeth cae Jean Baptiste cune cun la novelaro secris ilin. Tamen, la rivelo daure brulis cae fin fine la guerregioi estis captitai cae encarcerigitai. De la servistaro nur Cléry savigis de la ribelantoi saltante el palazza fenestro. De quintagoin poste, Cléry petis permesson al urvestro de Pariso por servi la region dun lia en la tour di Temple. Tiel Jean-Baptiste Cléry igis chambra helpanto de la regio Luis Vexesa al quiu li povis fideli servi dun liai quin lastai monatoi. Marie Elisabeth Clary Luis du chambroin proxime de la giardino de la tour di temple, cae ludis sian arpon dun la regino piediris tra tiu giardeno. Ci ancau pagis strat disconiganton quiu laute annonsis tra la la grava in publicajoin cae la consideroin de la congreso. Tio obligis al Jean-Baptiste Clery teni la region informita pri la novajoi cae lia sorto. Post la executo de la guerre guerregioi cae savante sin mem de la guillotino, la familio Clary exiligis en Austrion. Ili revenis al Francio iam je la Bonaparta epoco. Jean-Baptiste Clary verkis taglivron pri la encarcerigita vivo de la regio, quiu publicigita farisis successo cun sep Parisa ieldonoi. Pro tiu agado, oni nomis la fidela creeri. Marie Elisabeth, sen dube, verkis multe plida sonatoi cae alia in pezzoin dum tiui convulsia iaroi, nur si ne povis eldoni ilin. L'autoro André Munt en sia libro Fundamentoi, funzio cae formo teorio y analizo de tona musico de occidenta arto, profunde exploras y comparas tri sonata de de tri y componistoi, Johann Christian Bach, Maria Hester Park kaj Marie elisabeth Clery. Lee escribas. La du estas relative simple. Dumblatria montras kelkajn el i un quio incomponisto komponistoj emas fari dum en sonata formo. Nia tria analiza ejemplo de sonata formo estas prenita de harp sonato. Sonato por harpo en do majora, allegro moderato de Marie-Elisabeth Cléry.